երեք մեր վիրավորներից երեքին տեղափոխեցինք Հայաստանի Հանրապետություն, հա, տարբեր բժշկական հիմնարկներ, զուտ ներ մասնակիտական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով եւ տեխնիկական եւ բենզուտ բժշկական նկատառումներից ելնելով։ Մնացած բոլոր վիրավորները Պարքաստու այս պահին կյանքի վտանգ չի սպառնում, բոլորը գտնվում են բավարար վիճակում։ Դրադություններ եղել են ցայրայցանալ վիճակում գտնվող մեր վիրավորը երեք ունեցավ մեծ ծավալի վիրահատություն, այսօր առավոտյան մի փոքր եւս միջամտություն կատարվեց, այս պահին, այս շամին երեկոյան վիճակը գնահատվում է ստաբիլ ծանր։ Վիրավորումը որովայնային շրջանում է եւ բեկորային վնասվածք է, մեծ անոթ է վնասվել, բավականին մեծ արյուն է կորցրել մեր պացիենտը, բայց այս պայն ամեն ինչ կարգավորվում է։ Մնացած ծանր վիրավորները ունեցել են թոքերի, գեմոպնեմոթորաքս եւ գանգի հիմի եւ քունքային շրջանում վնասվածքների բեկորային։